gaba da ku a cikin wani gaban shirin na gwada da labari muna nan dai a cikin littafin in suna wata kusa masara a inda isa yake mai dama suwa ba martani akan abin da ta gaya mishi na cewa walida ita kaɗai ke gare shi shi ma ya nuna mata hakan su kaɗai ke gare shi a gurin shi wani da ayyuka na ke cewa sai ku biyo mu da jin yadda za ka kaya shi isa ya maida mata da martani tsar eh, mun kuwa da ka ɗauke gare shi ni ma nan ni ka ɗauke gare shi balle kuma gwaggo da ba shi da tamkarta ko ba zai taɓa samun kamar gwaggo ba kamar walida kuwa zan iya samu don muna sa ran an tumu ni ba za ta haifa ire-iren ta har ma da masiyanta insha Allahu. halan da gwaggo ta tsawatar musu kan isa ya isa haka ka kare ta da ga tsoron yayanka ji jiwa kun ba. sai kuma abin da laifin abin da yake ba rubuta duk abin da kuke bukata a sayo muku tunda dai a gidan nan babu abin da babu a su hatta a sana hakan muke da ita sai me ake nema sannan shi famfas ɗin ina ta an ce manya manya ne ko ta tawa kike yi ne yanzu ma ai kamata a rage yin wasu hidimomi tunda mai bayarwa ga suna a kwance in kuma ba ɗan abin da ya tara za mu taru mu yi ba zuwa gaba ta goyi bayan a ba ta kuɗi ba ya ta zuwa baki ta tsuru ta kansa ta ce ku. daga ɗakin ko sallama ba ta yi musu ba muniba dai na zaune a gaban mijinta tana kallon sukan Allah isa bi dubago sun gani ko gogo wallahi duk iskanci da yayin nan take yi dan ta sami ɗaurin ugu daga gurin shi ce ma ba bata bai su ba balle yayin da ta mai tunkar masana'anta ni wallahi zan yi mata sarki ne gogo kuwa Ofa kawai take yi tana girgiza kai saboda ta sai. Ba ta gari mu ne ba ce kawo isa. Gaskiya zan yi yayin mutum wanka da kawo da ruwan dumi. Ka ga yanzu sa kusan goma. To ji ka goge masa jiki. Ka je ka tambayo ka idan babu matsala ko mu goge masa. Ni tsoro na ji kada bayan sai ka tsile saboda kwanciya. Isa sai ni ma na haka. amma bari zan tambayi likitan in akwai wani abu da za a dinga sa masa a bayan nasa saboda kwanciyar isa da su da wa likita kudurin su likitan ya ba su izini tare da gaya musu yadda za su yi masa in kuma ba za su iya ba dan sa nasu maza su yi masa isa ce za su iya ruwa mai dumi suka ɗebo a hitar bayan ɗakin muni ba ta zuba datar A ruwan, ta umarci Musa ya rufe kofar ɗakin sannan suka fara goge masa jikin nasa amma suna yi da taka tsantsan saboda hannunsa mai filasta dukan kofar suka ji ana yi ba ta ce Musa ya zo ya ji kowaye amma kada ya buɗe ce a jira su Sura ba ta ce bugun kofar ce ta jira suna goge masa jiki yanzu za su gama yana jin wani uban tsaki da ta ga tare da fadin kan uba ni ba matar ta bata da za a ce in kira a waje lalle ma garin nan Kayan na ni amma zan yi maganin wulakancin ka yana jin ka. sai tamkar da jika ba da koma abinsa sun gama gyara su tsaf sannan isa ya bude kofar sai sai da so ya banta su gode ɗan harare hararenta cikin ɗakin ta dubi Musa a gadarance da nuna isa ta ce wallahi wulaƙancin da kake mani da nuna iyaka ya ishe ka haka in ba wulaƙanci ba in zo duba miki na sai ka rufe min kofa ka ce in tsaya a waje sai kun gama ko ka dina kanki da shi ne a yanzu da har ba ka son in ganshi a halin da yake ciki in ma wankan za a yi masa ai mu ya kamata mu yi masa sau da ya dace ka yi masa ba sai mu nan balle sai dakata don Allah ya ishe ki haka wannan wata irin satarsun magana ce mara kan gado maganar da bata dace da bakin mai hankali ba in ba satarsu ba ni ba su ta raba ni da dan uwana ba in kina takamar ta raba dan uwa to ni su bi ni a hankali wallahi in ba ka ba za su yi mamaki na kawai ba ta ce in kuma na tafa na ce in kuma na tufa ta sake maimaitawa ta ji da kai ya ce hmm. za mu ci gaba da tsamani da ke kin sani ba ni da mutunci ga duk wanda bai rike mutuncin kansa ba Tun da girman da nake baka a matsayin ki na matar yayana sai ba ta gani duk da na girme ki a shekaru ba zan watsar da girmamawa dama an ce idan tsoho bai ji kunyar hawa zaki ba to shi kuma zaki ba zai ji kunyar nana shi da ƙasa ba kai kofa <laughs> Shi kenan, mu cigaba gaba da zubawa, za a gwada za a ga wanda zai fasa da yake mai na bayan cikin ɗakin ba ta san wani da ake koyawa ba gogo kuma na gida shi yasa aka rasa mai shiga tsakani da tsawata musu har suka yi suka gama kalan muni ba ta fito ta riska ne fatar ta ba ta haƙuri ta da nuna musu isara akan abin da ya samu musu, wanda ya isa duk mai hankali ya san mutum ba a bakin komai yake ba duk matsayinsa kuwa Alhaji Ayuba da mijin Amina sun haɗu sun tattauna dangane da fita da mujud da za a yi ƙasar waje sun tsayar da matsaya akan za a kai su ƙasar Cairo wato Egypt sun tattauna da likitocin asibitin da za a kai shi har sun ba su appointment date inda za su isa can za a yi tafiya ne da muniba sai akwai wani abokin mijin imamina zaune yake da iyalanka shi zai jagorance su ranar wata laraba wadda kwanan mutum kusan talatin kenan a halin da yake ciki wani ba sai ke tsaye a kansa tana safa masa ruwan zamzam mai ɗauke da addu'o'i kamar kullum yadda take yi masa cikin ikon Allah ta shafa masa a fuska kawai sai ta ga idanunsa na motsi alamun kamar yana son ya bude su ya motsi da idanu a hankali har Allah ya ce su ya bude su tangaro amma shi yana ganin mutane dusu dusu sai dai hakan bai sa ya kasa gane fuskar Muniba ba ya tsara mata ido tamkar yana karanta wani abu a fuskar tata ko kuma yana son ya gano wani abu muna fa kama Muniba ta daga hannuwa tana yi wa Allah hamda matsala ta kwasa da ta kai waje a harabar ɗakin inda da gwagwa suka sun shimfiɗa tabarma suke zaune suke da ciwo ba ita kuma ya je siyo wata allura da za a amfana da ita gwagwa ta tsorata da yadda ta ganta a sukwane ta so ma tambayar ta lafiya me ya faru ba ta ce gwagwa na fita ikon Allah sai mutum ya da idanunsa har yana motsi da baki kamar ta yi magana ai kuwa gwagwa ba ta tsaya ba tamkar za ta kifa a ƙasa ta dako da saurinta sai ba ta rufa mata baya suka shiga ɗaki kewa gadon suka yi suna godiya ga Allah ya kura ida idanun ta ta so mu kiran sunansa sai alamun kamar yana amsa mata amma san ba ka jin me yake cewa sai dai bakin ka dake motsi ya so ma alamun zai daga hannunsa mai karaya gogo ta ce muni ba ni sai ki kira likita likitan tare da wasu nurses guda biyu suka shigo ɗakin suka umarci da su gogo su ba su wuri za su duba su ko ya fito ya su a wajen sai dawo ya su suka shaida masa abin da ya same su na murna shi ma ɗaga hannunsa sama yayi yana wa Allah godiya da ya nuna musu wannan rana ya tambayi mu ni ba yayi magana ne tace bai yi magana ba amma yana ta hotsa bakinsa Alamai yana son zai yi magana ai insha Allah sauki ya fara samuwa ai addu'a ta kofin Isa ce ita da ni ba muna miƙa godiyar mu ga Allah mara sa iyaka sannan kuma muna miƙa godiyar mu gare shi saboda jajircewarki da tsayawarki a kansa da addu'o'i babu dare babu rana wallahi ina alfahari da samun ki a matsayin uwa kuma mata ta gari jaruma a bar ga yayana Allah ya kara miki ƙarfin gwiwa ki fara tsayuwa akan al'amuran mijinki tsakani da Allah muna nan tare da ki insha Allah likitan da mukarrabansa sun ɗauki lokaci suna duba shi daga bisani suka fito tare da yi su umarnin su koma ɗakin su zauna tare da shi ya sami komawa bacci amma ba zai daɗe ba zai sake farkawa kada su yi nesa da shi kada su yi nesa da shi su kuwa sun tura gadon nasa suna ta kallon sa ko daga yadda yake sarka numfashi sun tabbata lafiya ta soma samuwa sakanin da da ba ka iya gane ko yana numfashi ko ba ya yi. sai ka tsamin lura za ka gane hakan bai wuce mintuna ashirin ba sai sake buɗe idanunsa ya dinga jin su da kallo ɗaya bayan ɗaya da ya kalli mu ni ba ce kawai suka ga ya kura masa idanu hawaye na ambaliya a kuncinsa da cikin wannan da hawaye wanda ba ta raba ɗayan biyu hawayen nadamar abubuwan da ya dinga yi masa ne a gidansa da dingine ta da yayi a gaban iyayensa ita ma tare kullata su dai idanunsa na kaiwa fuskar soyayya ba sai so ga yi sauri ya rufe idanunsa bai sake buɗewa ba sai dai hawaye da yake gangarowa ta gefen idanunsa Duk wasu mamaki ne ya kama su na yadda mujib baya son kallon fuskar suwai ba hakan ne ya nuna musu akwai wata ayar tambaya a tsakanin al'amarin nasu wanda babu wanda ya san amsar hakan sai su biyu sai Allah da ya halicce su wannan al'amari ya daure wa kowa da ke gurin kai na yadda da zarar mujib ya bude idanunsa suna yin arba da fuskar ba sai ya rufe idanunsa Da dukkan alamu ma da yana iya sarrafa harshensa da yi umarni kada ya sake ganin ta kusa da shi idan ya ido hudu da hawaye yake yi muni ba ma hawaye amma sai barba idanu kawai ta yi kai wannan abu da abun al'ajabi yake mani ba kai masa addu'o'in kamar kullum tana tofa masa da ta gama kuma ta lura har ya sake komawa bacci sai ta koma gefensa ta zauna ta ɗauki wayarta tana kiran ɗan uwa da abokan arziki tana so da musu ci gaban da aka samu na lafiyar mutum hatta ogansa sai ta kira shi ta layin sa da ke wayar mujib ta gaya masa tun da wayar na hannun isa kafin wani lokaci ɗan uwa da abokan arziki na kusa da nesa sun fara isowa asibitin don taya murnar wannan ci gaba da aka samu alhaji ayuba shi ne na farkon isowa asibitin tare da wasu abokan mujib fuskokin su fita da murna a lokacin da suka yi wa gadon sa Zoli suna yi masa sannu tare da addu'o'i shi kuma yana bin kowannensu da idanu tamfara na amsa sannan da suka suka yi masa likita ya saka shigowa ya dube shi sannan suka fita tare da Alhaji ayyuba zuwa office ɗinsa. Likitan ne ya soma masa bayani kaga ci gaban da aka samu na samuwar lafiyar mu ko Alhaji ya jaɗa kai kwarai na gani likita kuma na yi murna sosai. Muna yi wa Allah godiya tare da addu'a Allah ya sa lafiyar ta ɗore mu ganin ci gaban lafiyar ta kullum kullum. Ya amsa amin suna ai sai ku da maganar za ku fita da shi na ba ku haƙuri da ku saurara ku ba mu lokaci da mu ma muna iya bakin ƙoƙarin mu daga ta tamu ƙwarewar muna sa ran da izinin Allah zai sami lafiya a nan ɗin ba tare da kun yi wahalar kansu wata ƙasa ba wallahi alhaji Hakan ma idan kun je za ku isa ƙwararrun likitocin duk ɗan Najeriya ne irin mu abinda za su masa a can mu ma irin su za mu yi masa bambancin ɗaya ne sun fi mu ingantattun kayan aiki ba ƙwarewa suka fi mu ba mu ma da gwamnatin mu za ta wadata manyan asibitoci da kayan aiki a inganta mana albashi da alawusoshin mu wallahi da babu wanda takaici zai sa ya tsallake ƙasarsa da tafiyar yana hidimar mu wata ƙasa da arziki a garin wasu ai gara a garin ku ku mu kuma muna nan ko mu ci gaba da taimakawa al'ummar ƙasar mu da ita ƙasar kanta mu bada kolin basira da Allah ya azurta kokalan mu da shi muna fatan mu samu sakayya ranar gobe kiyama Alhaji Ayuba ya numfasa yake tabbas san da ta'aminin Allah gaskiya ne shi kam har ya zuba shi da sauran burin kai kansa ko iyalansa ko wani nasa asibitin tsotare gare ne ni kowane asibitin ne inda a fadin Najeriya yake tunda ko Zariya aka je wato Abu Suka akwai zakakurin likitoci masu gani har uwar daka ga babban asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ga babban asibitin Ibadan kuma kasu ne ya gaddama ga asibitin Kasu na Dala a Kano to ne rage ya dubi likitan yace gaskiya na gamsu da bayanan ka likita don wallahi bayanin ka ya warware mun kullun kamar da nayi tabbata da yaron nan kasar waje ka da komai da na tsara saboda haka zamu bar su a wurin ku muna roƙon Allah ya taimaka muku ku ba ku sa'ar sawa kan matsalar ciwon yaron nan Allah ya ba su lafiya likita ya amsa kanin alaji haka muke so a dinga karfafa mana gwiwa hakan na ƙara mana karsashi ba a nuna mana kasawar mu ba alhali muna iya bakin kokarin mu akan duk wani majinyaci da za a kawo mana cikin kwanaki bakwai da samun sauƙin mu duk likita ya yi umarni Ba a fara ba su abinci amma mai ruwa-ruwa kamar su kunu ko koko amma mara kauri manima jikin ta har yake yi jin wannan umarni na likita ta shiddo kayan ki da ke loda cikin loka isa ruwa a flash ta hada masa ki mai kauri ta aje a gefe don ya huce sannan ta ce isa ya ɗauko roba da ruwa a buta ta sa masu yin abroad wani na ce taimaka musu suka tada shi suka dingina su cikin allon gadon manuba ta sa bros a hankali ta goge masa bakin nasa haka ran ta wanke musu shi dai ba in ba in tana da ta dinta da kallo har sai ta gama ita da ke fifi ta cin. in yi ko mata ta ɗan kurba don ta ji zatinsa ita ya dan murmushi ya ce sai hmm, hmm, hmm, an har ba zan bari ya kona mai baki ba ita ma mamakin ta ita ce ai na ga kosa a basu ne baka san na ji ga kosawa ba ko da wata guda mutum bai sa komai a bakinsa ba sai ga ƙarin ruwa in ban da sai sai akwai abin sa ƙarin ruwa ai da mutum ya mutu kai an ciwo bai yi ba Allah ya raba mu da ciwo ta so mu ba shi kaɗan kaɗan yana sa haka ta ga yana kin karɓa sannan ta aje kotun ta amsa kishi da isa ya gutsuro ta goge masa baki nan ta samu sana'a ta zubda hawaye muni ba ta girgiza masa kai ta ce In girman Allah rana ka daina yawan zubda hawayen nan kada damuwar da ke sa ka hawaye ta sake jefa ka cikin wani hali dan har kana ganin wani laifi kai ne da ke sa ka hawaye idan ka dubo ni to ni ba kai mu komai ba amma kana ganin kai mani to wallahi tallahi tun na ya taimaka. maka ban kullace ka da komai ba don kuma ni ce nayi maka laifin to kai min afuwa kai sai ni alamun mamma sun ya ta gani ya bayyana a fuskar sa da dallon ta idanunsa da bude su ta akan nata hakan da yayi sai ta ji wani sabon kansa ya malala a zuciyarta ta dinga tunanin rayuwar auren su ta baya musamman zaman auren ta a jiki yadda ya dinga ririta ta da nuna mata so da kauna duk da ba ita bace zaɓin sa amma yayi marhabin da shigowar ta rayuwar sa da zaman su na gombe kafin zuwan su ba wadda ta rike shi ta komai ta dama wa kwakwalwar sa lissafin har a ta matsayar da ya dinga hantarar sa da kyamarta har da ya ƙara ya nuna baya sha'awar ci gaba da zama da ita hakika da an bi ta ra'ayinsa da yanzu ya kunzula tsiyar aurensa da ke kanta tun da buris ɗin da ya yi da ita a gaban iyaye ba waiwaye har da an zo a neme shi ba da takardarsa kuma da an neme shi din ba ya fa hakan shi yasa haƙuri ke da ranarsa in ka ga haƙuri da yi wa mutum rana ba to kaɗan yayi da yi da yawa ba tun daga wannan lokacin sai mu ji zai dinga samun sauki daga Allah Ba da kulawa ta musamman daga matarsa mu ba sannan ga Isa shi ma yana nan tsaye in baya nan je makaranta zuwa bakwam sai ta rage zuwa saboda yadda ya nuna sam baya son ganin fuskarta har gara in tana riƙe da walida to zan iya kallon walida amma ita san ba zai yadda su ido hudu ba da aminu nama ya yi tsayuwar daka akan ciwon ɗin. babu dare babu rana sannan ko yana hutun aiki ne ya kan zo ya duba shi har a hutun ƙarshen mako haka nan sai da ƙarfafawa Muniba gwiwa akan ci gaba da yi wa mujibin addu'o'i da take yi tare da shafa masa zaitun a gaɓoɓinsa ta dinga murmur da gaɓoɓin saboda su farfaɗo su koma aiki yadda ya kamata kuma ana ganin nasara inda har ya fara motsi da ɗan yatsunsa na kafar da ba ta aiki an yi nasarar gyaran da aka yi wa mutum na karayar hannunsa an kwanta filasta hannun ya yi daidai yanzu matsalar da za a fuskanta ita ce ta ganin sashen jikinsa ya soma aiki wanda ana sa ran hakan ta faru a kowane lokaci tunda har yatsunsa sun soma motsi sai babban matsala ta rashin maganarsa amma ko me aka faɗa yana ji tangaro gwagwa ta bada shawarar tunda hannunsa ya warke kuma har an kai keke an gungura sa a ciki ana fita da shi yana son iska to kamata yayi a maida shi gida a je a ci gaba da yin maganin gargajiya tafiya da maganar ma insha Allah zai yi shi tunda haka na motsawa bakin ma yana motsa shi alamun yana son yayi magana Allah ne bai ba shi iko ne ba wannan shawara ta yi tasiri a gurin Alhaji Ayuba da bafanninsa na duku haka ne yasa suka gaya wa Dr. Aminu da kudurin shi da farko bai ba da goyon baya ba amma a ƙarshen ƙarshe bai ya amince musu ba su sallama tare da basu su sauƙin da za a dinga bi wajen kula da su da basu magungunan su a kan lokaci tare da tabbatar suna kawo su clinic don ganin likita kafin su wuce gida isa ne ya fara tafiya suka haɗu da duniya da mai gadi malam biliya suka gyara ɗakin sa suka share suka gwaje duk wata kura kasancewar ba a buɗe ɗakin sai ka kura ta sami muhallin zama Ogwata ta ba isa umarnin yin hakan tun da nan ɗakin nasa za a kai shi isa ya yi tsaya a ɗakin ba baccin mujib din a gaban durowar gefen gadonsa yana cike da ta'azzubi rashin ganin makudan kuɗin da ya arina wa mujibin su ranar da ciwo ya same shi Ugo ta ce rufe ɗakin da aka kullum a hannunsa. To shi mu da ya shiga ɗakin don ya fidda abubuwan cikin firij ɗin mujibin. Yawa kuɗaɗen a jakar ofis ɗinsa. Shi ne ya kwashe shi. Ya zuba a durowar ya rufe ya cire mukullin sai ga shi yanzu ya ga babu makullin a jikin drawer yana dubawa ya ganta a buɗe babu kuɗin babu dalilin shi tabbas ko fara ba zai yi ba ko bace ta bincike ta kwasa kuɗin nan in ban da shi isa babu wanda ke shiga ɗakin shi ka ɗauke da makullin ɗakin dole ita ma tana da katara ne bai sani ba haka ya koma asibitin da al'ajabin wannan al'amari ko gobe da gawa ba in ya tantama asibitin za ta iya fasa magana dama tun a ranar ya gawa agogo maganar kudin ko ta soya aje kawai kada a yi amfani da shi tunda ba a sani na shi ne ko ba na shi ne ba amma fa isa ya sa alwashi da bincike su ban in har ya tabbatar ita ta ɗauka kudin to dole mu dawo da su don ba ka bane in ma ban da rashin tausayi mutum na kwance cikin halin haƙula'i sai ki bi zuciyarsa ki ɗauke babu ko tausayi sun baro asibiti sun dawo gida a nan falonsa aka saka masa madaidaiciyar katifa a nan ne zai zama gurin jinyarsa saboda jama'a masu zuwa gaishe shi a ranar bai yini ta yi hidimarsa har bayan magariba sannan ta yi sallama da su ta tafi tana rara mujib ɗin tana ta tsiyayar hawaye tun da yaji za ke tafi gida da har da aka sallame mutum daga asibiti ba bata sake zuwa gidan ba har kwana biyu tana kiran Isa a waya ta tambaye shi mai jiki yayi mata ta rashin zuwan nata amma sai tana kawo mata uzurori waɗanda zuciyarsa ta ga amanna da su sai da kawai ya kyale ta wannan rashin zuwa na ba ya kawo cikas da kuma ba ga lafiyar mutum da ake ganin an samu tunda har ya hata masa da kin karban abinci idan aka ba shi nan da nan sai bikin nasu ya da zazzabi mai zafin da ya rufe shi har yana wata irin jijjiga kowa fa ya ruɗe hankula suka tashi ita bibi Mustafa da ya zo a ranar yake ya Mustafa ko za mu kira wayar da ta aminin Lani tunda ya bani wayarsa wata idan da wata matsala in kira shi in gaya masa wato ina nan kuma zaka kira shi muna murna sarki ya zo sai kuma wata sabuwa ta kullu bugu ɗaya biyu da kan ya ɗauka suka gaisa da Isa ta tambaya ya jikin mutum yace wallahi dokta jikin nasa ne ma ya tashi ce na ce bari in kira ka ko da wata taimako da za ka iya yi mana in babu matsala no babu wata matsala ai na ce idan da matsala ka kira ni ka saurare ni bari nan zuwa yanzu yanzu nan dan yau ina off ne bana asibiti mun kira kalila suka dauki dokta Aminullah da gidan Mujud kasancewa anguwannin su na makwabtakan juna ne yayi masa auna aune ya dan ba bashi sannan ya duba Isa me kuka yi masa har wasu ga damuwa haka isa yace mu kondakta ne za mu yi masa amma duk abu da zai tsorar da lafiyarsa su muke so kuma shi zai yi masa ka gan su nan ya ci ta kadin jiya sai da zub hawaye wani sabon kansa dokta ya ɗanyi cikin nazari sannan ya tambayi sa tunanin da kuke gani ya dami zuciyarsa a yanzu dan ya zama dole mu san ko menene domin mu magance shi ko mu hana faruwarsa a gare shi mustafa ya ya amsa dokta gaskiya matarsa ce da ke jinyarsa da gani ba kwana biyu ranar da aka dawo da shi daga asibiti mu a zaton mu rashin zuwan ta gare shi shi ne musabbabin tashin ciwon nasa har ya kaurace wa cin abinci likita ya ce a'a to ita mai wurin ta na cewa har ta je unguwa ta kwana biyu ta san tana da mara lafiya wannan ai bai dace ba yanzu ta jefa mijinta cikin wani hali sa gwagwa ta kiranta a waya ta yi maza maza ta dawo yau yau din nan don kula da lafiyar mijinta ta so su aika ta mata komai suka dan jin sannan sun ce eh gaskiya likita sun dan sami matsala ne tun kafin ya fara ciwo shi da kansa yake ta zauna a can gaban iyayenmu sai ya nemi ta to tana san din ne ciwo ya same shi ta ji haushin komai ba ta zo sai ta tunyarsa shi ne yanzu da aka dawo da shi gida ita ma ta koma can gidan inda take dakta ya dafa kan yana kakkaɗin wannan al'amari yanzu babu yadda za a yi a je a ba iyayensa hakuri taimaka ta dawo ta zauna da shi saboda tsorewar lafiyarsa kun da yadda jikin nasa ya koma a gaskiya idan abin ya ci gaba to za a koma ɗan gidan jiya larabcin abu bai yi nisa ba akan aliyu in ta kama a da nisan gurin iyayen naku ne sai mu je don in yi musu bayani amma ai dole mai irin wannan ciwon ya kasance da matarsa a kusa da shi saboda wata kulawar da lallashi sai fita. Isa ya ce tana da wata matar wata tana ɗakin ta amma ba ta da wani amfani tunda ba za ta iya zama ta kula da shi ba munibar sai kadai dama ne tsauriya da shi daman kuma ɗan uwarsa ce sai ta ji jin ciwon nasa a zuciyarsa haba ba mamaki har alaƙan jini daban take balle kuma an haɗa da auratayya matarsa a sassu ne to gaskiya kan ku sanar yadda za a yi Когда он доносить? don yana cikin haɗari Mustapha ne ya hau motarsa ya gidan gidan Inamina wurin Muniba dukkan sa a falon gidan ya iske shi har Muniban aka sa, sannan ya kuɗe da Muniban a ɗakin ta ya ce da mata halin da ake ciki da bayan da likita ya yi musu da irin gudunmawar da ake son ta je ta ba wa mijinta tunda ya fi kusanci da ita fiye da kowa a da aka gaya masa ya shiga ya sauki zuciyarta sai ya gana ganin ba zai zama dole a ce sai ita za ta je ta zauna da shi ba halin yana da wata mata ga mata ga mahaifiyarsa ga ƙaninsa ai ko su su isa jinyarsa ita kam a wani matsayi da ta ta zauna a gidansa tunda bai ce ta dawo gidansa ba duk da ba sakin ta yayi ba ko da Mustapha ta ɗan da kanta ce ta ce hmm, ya Mustapha kai haƙuri gaskiya ba zan iya koma gidan nan in zauna ba tunda ba shi ne in koma ba kada ya warke ya sake ta gara don in zauna gaban iyayena kamar yadda ya buƙata. zaman da na yi da shi ma a asibiti ana yi kokari ne idan saula la'akari da yake mutuntar da aurensa da kare na ababin rayuwarsa ni ɗan wasu na kwanta nan kuma an kira su a waya an gaya masa ko sannan a waya bai shi nan ba balle ta ko yau ga shi ni balle in sa ran zai saya magunguna su mama amina ne da ta ɗawainiya da ni har na warke Habayayen Mustapha. Kuma ya manta ai uwa ta ba za ta manta ba. Mustapha ya sake numfashi. Hmm. mun san haka mani ba amma ki haƙuri ki ba wani tona ne idan ana sallah ko ba a magana ki ba abin da ya faru a baya ya wuce mu fuskanta abin da ke gaban mu yanzu kowa ya san abin da kika yi kin ne domin Allah kuma domin zumunci sannan har yanzu a matsayin matar ta kike tunda ba ta kin yi ba babu wanda zai ce don me kika koma ɗakin ki ki haƙuri ki tausaya wa ɗan uwanki wallahi rikita ya ce komai zai iya faruwa da rayuwarsa a halin da yake ciki Allah ta saka idanun ba. tana tausayin mijinta ita ma tana tausayin kanta to amma dole ne ɗan dinga ta baya tun kafin goggo ko shuwai ba wani kusan su ya yi mata gori miji ya guje ka ta zo ta liƙe mata. Ko mai sauraro ya dai Mustafa na dalla sun ba. ta je ta kula da mijinta san za ta je din ta kula da shi domin shi ta yana son jiki ya rikice ita kaɗai yake son gani a ga cikin littafin nan mai suna wata kuka? ni ma yamsa idu jibril nake cewa sai da labari samun sauran labarin za ku iya ci gaba da bin mu a YouTube.